بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد چهاردهمین درس باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اون چیزی كده در عن انگشتر رسول الله صلى الله عليه وسلم اومده نبدومين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني أنظر إلى بياضه في كفه حديث أسلش دار بخاري ومسلمة صحيحة أنس بن مالك رضي الله عنه میگوید زمانی رسول الله صلى الله عليه وسلم شركات من مكاتبة بفادشاهان فادشاهان عجم از هراق هرقل و پادشاه ایران و فرس کسرا گفتن که یا رسول الله اونها نامه بدون مهر ازت قبول نمیکنن باید یک مهری باشه که نشانه رسمی بودن داشته باشه اون نامه رسمی باشه تا اینکه ازت بپذیرن و الا نامه بدون مهر ازت قبول نمیکنن این مشورت رو به رسول الله علیه و سلم صحابه دادن و رسول الله صلی الله علیه و سلم اونجا بود که انگشتری را برای خودشون انتخاب میکنن بعد انس رضی الله عنه میگوید فكأني انظر الى بیاضی فی کف انگار که اون سفیدی انگشتر رو در کف دست رسول الله علیه و سلم میبینم انس رضی الله عنه میگه اینجا انگار که من اون انگشتر رو دارم میبینم یعنی اون انگشتر هم که دارم بهتون میگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم پوشیده بودن و برای خودشون انتخاب کردن اون انگشتری رو من با چشمال خودم دیدم که به عنوان مهر ازش استفاده میکرد انگشتری که از جنس نقره بود چنانچه در احادیث قبلی هم داشتیم 91 این حدیث إمام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن تمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر اینجا در این حدیث انس بن مالک رضی الله عنه میگوید حدیثم در بخاریه حدیث صحیحه اینجا انس بن مالک رضی الله عنه میگوید نقش اون نگین یا اون جایی که از انگشتر روش به عنوان مهر استفاده میشده رو اون این چنین نوشته شده بود که به عنوان مهر استفاده میکرد محمد سطر اول رسول سطر دوم و الله سطر سوم از بالا به پایین برخلاف اون چیزی که محود نزد عوام یا بعضی از عکس ها که به عنوان اینکه این انگشتر پیغمبر و اینطوری بوده این چنین اومده که الله بالا هست رسول وسطه و بعد محمد با این از پایین به بالا نوشته شده ابن حجر این قضیه را انکار میکنه در فتح الباری میگه و اما قول بعض الشيوخ ان كتابته كانت من اسفل الى فوق اینکه این نوشته از پایین به بالا محمد پایین بعد رسول و بعد الله ان الجلالة في اعلى الاسر الثلاث اینکه لفظ جلاله سطر بالا باشه و في اسفلها محمد رسول الله صلی پایین باشه فلم ارد التصريح بذلك في شيء من الاحاديث در هیچ حدیثی ندیدم در حديث این اشاره شده باشه بل رواية الاسماعیلی يخالف ظاهرها ذلك بلکه روایت اسماعیلی مخالفت داره با این قضیه یعنی صریح خصوصا این روایت روایتی که الان داریم اینکه سطر اول نوشته شده محمد سطر دوم نوشته شده رسول و سطر سوم نوشته شده الله این مهر رسول الله صلی الله علیه و سلم روی چی بود انگشترش که نامه های خودش را خودش را با اون مهر میزدن نقش روی انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بود نبدو دومین حدیث حدثنا نصر بن علی الجهضمی ابو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة و فيه محمد رسول الله این حدیث قبلا تخریجش یاد شد حدیث شماره 90 داشتیم حدیث انس بن مالک رضی الله عنه حدیث اصلش در بخاری و مسلمه رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که خاص برای پادشاه ایران باشه فرس کسرا نامه بنویسه همچنین قیصر و نجاشی هرقل و پادشاه روم و نجاشی پادشاه حبشه گفته شد که اونها نامه را بدون مهر ازت قبول نمیکنن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتری رو انتخاب میکنن از نقره حلقته فضه انگشتری که گرد و از جنس نقره بوده و نقشش هم که روش بوده محمد رسول الله بوده که به عنوان مهر استفاده میکرده این انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده فصاغه رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم سیاقه همون زرگریه صاغه حالا نه اینکه خودش زرگری کرده خودش این انگشتری رو ساخته برای خودش نه یعنی به زرگری گفته که این چنین انگشتری براش بسازه و این چنین براش حکاکی بکنه روی روی اون انگشتر بنویسه محمد رسول الله که به عنوان مهر خاص خودش باشه روی نامه هاش از اون مهر استفاده بکنه و یک مسئله هم که اینجا هست اونم این امور خصوصا در اون زمان وقتی که استفاده می شده به عنوان یک وسیقه به عنوان یک ادواتی که اعتماد می شده بهش یعنی یه چیزی را باش توصیق می کردن محکم کاری بود روی نامه ها روی نوشته ها خصوصا در مخاطبات بین عمرا ولات و غیر و یک امانت بزرگان قوم حالا از قاضی ها ولات و اینا به عنوان یک چیز رسمی استفاده میشه و نباید درش تقلید درش قلقش بیاد اولین باری که در اسلام به عنوان غش و به عنوان فریب استفاده شد در زمان عثمان بود رضی الله عنه که یهود این توتر رو کردن و اومدن مردم را بر علیه عثمان رضی الله عنه شوروندن اون شروعی که پیش اومد انقلابی که پیش اومد بر علی عثمان رضی الله عنه که مدن، او را به شهادت رسوندن توسط توتعی بود نقشه ای بود که عبدالله بن سبا کشیده بود با مهر جعلی که تقلبی که از مهر عثمان رضی الله عنه از همین مهری که از رسول الله صلی الله علیه و بهش رسیده بود اومدن به عنوان توطئه استفاده کردن و مردم را شورندن بر علیه عثمان رضی الله عنه وفتی بود گروهی بودن مجموعی بودن از مصر اومدی بودن نظر عثمان که تو تبعیض قائلی تو همه بنی امیه رو سر کار آوردی بعد عثمان رضی الله بهشون توضیح داد که آه توش نیست من اینا رو میشناسم و اموری که شده از این مسائلی که شما ذکر کردید مسائل مالی و بیت المال اینطوری بوده اینطوری بوده اونم خانه شدن عبدالله بن سبع یهودی توته میکنه نامه رو میفرسته توسط یک شخصی از کنار اینها وقتی که میگشتن رد بشه کجا داریم میریم میرم به والی مصر این نامه رو از طرف آسمان ببرم نامه کجاست نامه رو باز میکنن میبینن که بله توش نوشته شده که این نامه از طرف من آسمان بن عفان این اشخاصی که به نام به طرف شما میان به مصر همه اینها رو سراشون رو بزن و دست و پاشون رو قطع کن و به عنوان عبرت آویزشون بکن بر سر در مصر اونها این نامه رو میبینن توطئه رو میبینن از طرف عثمان در صورتی که توطئه یهود بود جعل کرده بودن مهر عثمان رضی الله عنه و این جعل سبب شد که عثمان رضی الله عنه به شهادت برسه نقشه و توطئه یهود بود این هست که این مسائل خصوصا الان عنوان یک نقش یک مور این مسائل همینطوری نیست که از کنارش رد بشیم بلکه روش احکام جاری میشه و جایی هم خون گرو به قضیه هست مثل اینجا قضیه عثمان که ما مطرح کردیم نبدو سبومين حديث نبدو سبومين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه الحديث منكر چطور منكر رواة هم الثقات اسحاق بن منصور سعيد بن عامر حجاج بن منهال همام بن جريج زهري طور این حدیث ضعیفه این حدیث مفصل با اون استرابی که تو اسنادش هست قطنی در کتاب علل میاره با اون که در این اسناد هست و به چشم جعلم نگاش میکنه خصوصا یه بار میبینی که این از قول خود انس موقف رو انس که انس این کارو میکرد انگشترش رو بیرون میورد یه موقع زهری میگه میگه که پیغمبر گفته اینجا داریم زهری از انس از پیغمبره اینقدر استراب تو این اسناده که حد حساب نداره و برخلاف این ما داریم از حسن بصری سوال میشه که یک شخصی اسم جلاله اسم از اسماء الله جل و روی انگشترشه میتونه بره به محل قضای حاجت خودش اونجا با اون انگشتر حسن بسی چه جوابش میده میگه اولا یکم فی خاتم رسول الله صلی الله علیه و من کتاب الله یعنی محمد رسول الله میگه نگین روی نگین انگشت رسول الله صلی الله علیه و این حق نشده بود آیه از سخنان الله در قرآن محمد رسول الله اسم جلال روش بود و رسول الله صلی الله علیه و پوشیده بودن انگشتر و به خلا میرفت به محل قضای حاجت خودش میرفت و یاد نشده برای ما که رسول الله صلی الله علیه و انگشترش رو بیرون آورده باشن و یاد نشده بر ما حدیثی نیست بر اینکه بیرون آورده باشن و این حدیث صحیحه برخلاف این حدیثی که ما اینجا داریم که با اسانید خیلی متفاوت مختلف روایت شده که خالی از اشکال نیستند پس ثابت نیست از اینکه رسول الله صلی الله علیه و وارد خلا یا محل قضای حاجات بشن و انگشترش رو بیرون بیارن ثابت نیست و این حدیث ضعیفه نمد چهارمین حديث امام تبذي رحمه الله ميقيات حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله این حدیث در صحیح بخاری مسلمه حدیث عبدالله بن عمر هرچند که در بعضی از سرق روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم این انگشترم در دست چپشو در انگشت خنصرشون این انگشت کوچک خنصره این بنصره این وسطاس این سبابه هست این انگشت چیه این ابهامه این انگشت ابهامه انگشت بزرگ که بغل افتاده این انگشت ابهامه که تو فارسی بهش میگن شست شست نیستا شسته و گفته میشه شست با سادم گفته میشه شین سین تا نه تا عدد شست نیست با ت و نقطه شست بعد اینم سبابه هست انگشت اشاره بهش هم میگن اینم انگشت وسطه و اینم بنصره که بغلشه و این انگشت کوچکم که تو دسته که باریکه اینم بهش میگن چی خنصر گفته شده که رسول الله صلی الله علیه و در این انگشت خنصرش انگشت رو چه استفاده میکردن حالا میاد الان در ضمن روایت بهش اشاره خواهیم کرد عبدالله بن عمر رضی الله عنه در این حدیث میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتری رو انتخاب کردن از ورق اون ورق چیه نقره هست که به عنوان نقدینگی استفاده می قبلا پس انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم از چی بوده از نقره فکان فی یده یعنی انگشتر چی به دستش بود میپوشید نه اینکه پوشید اون روایتی که نمی پوشید چیه ضعیف شاذه. صحیح اینه که رسول الله انگشتر به دستش بود یعنی تو انگشتش بود نه اینکه از دستش بیرون می آورد فقط به عنوان مهر استفاده میکرد سپس ابوبکر صدیق به دستش بود ثم كان في يد أبي بكر و يد عمر ثم كان في يد عثمان سپس هم آخریش هم عثمان رضی الله عنه حتى وقع في بئر أريس تا اینکه در چاه اریس افتاد که نزدیکی مسجد قبا هست در مدینه نقشش هم چی بود نقش اون نگین انگشتر رسول الله علیه و سلم محمد رسول الله نوشته شده بود روی اون انگشتر محمد رسول الله باب بعدی سیزدهمین باب در مورد اینه که رسول الله صلی الله علیه و در کدوم دست انگشتر پوشید؟ دست چپ یا دست راست سیزدهمین باب باب ما جاء فی ان نبی صلی الله علیه و سلم کان فی یمینه ترمزی قائل به اینه که رسول الله صلی الله علیه و انگشتر به دست راست میپوشید هرچند که هر دو تا باید داریم بعضی ها قائل به اینن که دست راست منسوخ هستن صحیح اینه که آخر هم دست چپ پوشیدن چرا حالا ادله خواهد اومد حافظ عراقی چنین بیتی رو داره در بحث انگشتر رسول الله صلی الله علیه و که دکنم کدوم دست میپوشید میگه یلبسه کما روى البخاری فی خنصر یمین انگشت چی خنصر دست راست بخاری این چنین اومده او یسار کلاهما فی مسلم یا دست راست و چپ هر دو تا در صحیح مسلم داریم خنصر راست و خنصر چپ در بخاری فقط خنصر راست در مسلم هر دوتا آمده هم دست راست هم دست چپ و یجمع بان ذا فی حالتین یقع و جمع میشه بس که گاهی رسول الله در این دست گاهی در اون دست میپوشید بعضیا ولی قائل به نسخن بعضیا گفتن اصل بر این بوده که دست راست بپوشه و دست چپ منسوخه بعضی گفتن که نه دست راست منسوخه دست چپ بپوشید نبوی رحمه الله میگه اجمع على جواز التختم فی الیمین اجمع بر این که جایزه که انگشتر به دست راست بکوشی و علی جوازه فی الیسر و همچنین به دست چپ هر دوتا تا جایزه اجماع اتفاق ولا کراهة في واحدة منهما کراهت هم نداره که دست چپ بپوشی یا دست راست مثل ساعت میخواید چپ میخواید راست امر چیه مباحیه. و ایتهما افضل الله کدوم یک بهتره افضلیت با کدوم راست یا چپ فتختم كثيرون من السلف في اليمين خیلی از سلف راست پوشیدن و كثيرون في اليسار خیلی هم چپ واستحب مالك یعنی يعني مالک ابن انس اليسار و کره اليمين مالک میگه بهتره دست چپ پوشیده بشه نه راست و فی مذهبنا وجهان مذهب شافی هم دو تا لاصحابنا الصحيح صحيح در مذهب شافعی چیه ان اليمين افضل بهتر دست راست برخلاف مذهب مالک لانه زینه چون زیباییه واليمين اشرف واحق بالزینه والاكرام دست راستم به اکرام کردن به این شرف اولاتره و باید تکریم بشه به خاطر اینکه زیباییه حالا حق با کنم یکیه و مالکی یا یا شافعی ها حالا در ضمن حدیث خواهیم خود بعد خودتون میدونید کلا تو این وسط باید چگونه قضاوت بکنید 95 مین حدیث امام ترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه حدیث برای خودش طرق داره طریق دیگرش هم اینجا یاد میکنه 96 این حدیث حدثنا محمد بن یحیی قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر نحوه حدیث صحیحه هرچند که در اسناد شريك بن عبد الله بن نمر هست صدوقه ولیکن برای خودش شواهد داره که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم انگشتر را در کدوم دست میپوشید دست راست دست راست حدیث انس قبلا داشتیم اینجا حدیث علی بن ابی طالبه بدل میاره حدیث عبدالله بن جعفر میاره حدیث جابر میاره و عبدالله بن عباس که همه بر اینن که چی که هم بر اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله انگشتر را در دست راست میپوشید در صحیح مسلم داریم چنانچه اشاره شد در ابیاتی که از عراقی گفته شد از روایت انس که میگوید کان خاتم النبی صلی الله علیه و سلم فی هذه و اشار الى الخنصر في يده اليسرى انس رضی الله عنه اینجوری اشاره میکنه و انگشت کوچک دست چپش میگه انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم در دست چی بود در انگشتر دست چپش الان اینجا در صحیح مسلم انگشتر در دست چپ انس اشاره میکنه اینجا حدیث علی بن طالب میگه که انگشتر رسول در دست راست بوده آیا تعارضی هست بین این دو تا حدیث آیا میشه مفهوم حدیث علی بن طالب که میگه که چون دیدم انگشتر رسول الله صلی الله علیه و در دست راستش بوده دلیل بر این بوده که یعنی در دست چپش نبوده یعنی آیا مفهومش اعتبار داره خیر تعارضی بین این دو تا روایت نیست بلکه رسول الله صلی الله علیه و گاهی در دست راست و گاهی هم در دست چپ انگشتر رو میپوشیدن و هیچ تعارضی هم بینشون نیست و هیچ معارضتی بین این احادیث نیست که بگیم که این احادیث با هم دیگر مخالفن بخوام ترجیح بدیم بین این روایت ها هر دو تا از رسول الله علیه و سلم ثابته 97 من حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه هشتمين حديث هشتمين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه من این پنج تا حدیث رو با هم دیگه میخونم چون به یک معنا هستن همه رو با هم خواهم گفت 99مین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابو الخطاب زیاد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه نكنت حدیث قبلی كان يتختم في يمينه حدیث عبد الله بن جعفر ما قبلش حديث علي بن أبي طالب كان يلبس ختم في يمينه إنها همه دست راسته صدومين حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن اسحاق عن الصلت ابن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه صد من حديث امام الترمذي رحمه الله اياد حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن, عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وجعل فصه مما يلي كفه وناقش فيه محمد رسول الله ونهى ان ينقش احد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس نواد هفتمين حديث بين بين نواد هفت وصدويك بين الحديث حديث نواد هفتم وحديث نوادو هشتم هر دوتا از عبد الله بن جعفر كي بيك معنى هستن هر دوتا بيك معنى هستن كي الله بن جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم انگوشتر را به دست راس بيبوشيدن انگشتر رسول الله صلی در دست راستش بوده هرچند که ابتدای روایت 97 در اینه که حماد بن سلمه میگه که دیدم ابن ابي رافع انگشتر به دست راستش بود سال پرسیدم که چرا انگشتر رو به دست راست پوشیدی گفت که دیدم عبدالله بن جعفر که جزء صغار صحابه هست عبدالله بن جعفر انگشتر به دست راستش بود و از عبدالله بن جعفر پرسیدم گفت انگشتر رسول الله صلی در دست راستش بود حدیث 99 ضعیفه ضعفش هم شدیده از جابر چون در اسنادش عبدالله بن میمونه که متروکه قابل تقویت نیست متنش صحیحه طبق حالا اون چیزی که داشتیم از علی بن ابی طالب عبدالله بن جعفر ولیکن اسناد اسنادش خیلی ضعف شدیده و قابلیت تحصیل رو نداره که بگیم مثلا با طرق دیگر یا با اسانید دیگر تقویت میشه صدومین حدیث حدیث عبدالله بن عباسه که ابن عباس رضی الله عنه انگشتر دست راستش بود میگه ولا اخاله الا قال میگه گمانم بر اینه که چنینم گفته عبدالله بن عباس که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتر را به دست راست میپوشیدن این حدیث هم که چی صحیحه هرچند که در اسنادش سلط بن عبدالله هست مقبوله ولی خب شواهد و طرق داره این حدیث این حدیث قابلیت تقویت رو داره ضعف شدید نیست آخرین حدیثی که خوندیم حدیث 101 از عبدالله بن عمر هست حدیث علی داشتیم بعد عبدالله بن بعد جابر بعد عبدالله بن عباس آخری هم عبدالله بن عمر قبلا هم داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشتری را گرفتن از نقره و نگینش به طرف کف دستش بود و نقشی که هم روی اون نگینه بود نوشته شده بود روی اون محمد رسول الله و نهی هم کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی کپی برداری بکنه یعنی کسی بیاد نقش انگشترش را مثل نقش انگشتر رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنه تا اینکه تقلبی تزویری پیش نیاد کسی نیاد نامه جعلی بنویسه و نسبت بده به رسول الله علیه و سلم میگه و این انگشتر بود که از دست معیقیب در زمان عثمان رضی الله عنه افتاد در چاه حالا چطور جنب بندیم که حالا از دست معیقیب افتاد یا از دست عثمان بعدا به ششاره خواهیم کرد معیقیب از مشهورین اصحابه و جز خزانه دارها بوده کلید خزانه و بیت المال به دستش بوده و معتمد بعید نیست که عثمان رضی الله عنه به دستش داده باشه که نامه یه چیزی را مهر بزنه بعد دستش افتاده باشه و بالاخره جز امانت بوده در خلافت عثمان رضی الله عنه و اینجا هم اومده در این روایت که از دست ایشون افتاده از دست معیقیب رضی الله عنه در همون چاه چاه عریس که نزدیکی مسجد قبا هست خب الان یک مسئله هست انگشتری رسول الله علیه و سلم پوشیدن و این انگشتر هم در انگشت کوچک دستش خنصره بعد نگیریشم به کف دستش به طرف داخل نه بیرون و برای مهر زدن هم هست آیا برای زینت یا برای حاجت شافعی ها میگن چی زینته اولاتر که دست راست پوشنده بشه مالکی ها میگن نه حاجت زینت نیست چون حاجته نیازه اولاتره که به دست چپ پوشونده بشه و و آخر امر رسول الله هم علیه و السلام بر این بوده و حسن و حسین هم چنانچه وارد شده ازشون در دست چپ می پوشیدن پس فعل آخر رسول الله صلی الله علیه و چیه پوشیدنش در دست چپ حالا کدوم یکی از این دو تا قوی تره چپ یا راست از لحاظ تعلیل این که برای حاجت بوده حق با مالکیه هست شکی نداریم از اینکه رسول الله علیه و سلم برای زینت استفاده نکرده چون نگینش به داخل بوده نقشش به داخل بوده به بیرون نبوده برای حاجت بوده ولی که از اینکه چون حاجته باید به دست چپ باشه دلیل روش نداریم بلکه این صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم همه نقل میکنن که انگشتر را در دست راست رسول الله علیه و سلم دیدن صد دومين حديث الإمام امام رحمه الله ميقويات حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما الحديث كيف يشارك بهش اشاره کردیم که مالکی ها استناد الله عنهما انگشتر را در دست چپ میپوشیدن انگشترشون دست چپشون بود بعضی ها سند حدیث معلول دونستن گفتن منقطعه ولی صحیح اینه که این سند چنانچه آلبانی تصحیح میکنه سند صحیحه منقطع نیست بعضی معلولش دونستن ولی صحیح چنانچه البانی رحمه الله میگه این اثر صحیح از حسن و حسین پس اشکال نداره انگشتر کسی به دست چپش بپوشه هر دوتا ثابته از رسول الله علیه الصلاه و السلام چنانچه ما قبلا گفتیم در صحیح مسلم داریم که رسول الله علیه و السلام انگشتر به دست چپش بوده و در صحیح بخاری هم داریم هم در صحیح مسلم به دست راستش هم بوده 103مین حدیث إمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه حديث أنس بن مالك أن داشتیم یعنی جام تكرار شده صحيح صحیح هم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قشتر به راس راست بلكن هل بني قبل أن این تسعيمي رو این لفظ که در دست راستش بوده بعدا تراجع میکنه بر میگرده از تصحیحش این روایت چون از انس بن مالک هم روایت شده که انگشت در به دست راست رسول الله صلی الله علیه و بوده هم به دست چپ هر دو تا از انس بن مالک روایت شده ولی که کدوم یک قوی تره دست چپ یا دست راست از انس بن مالک رضی الله عنه البانی میگه رحم الله والان فقد رجعت عنه الى ترجیح روایت اليسار من از تصحیح اون روایت دست راست برگشتم و صحیح از روایت انس چیه روایت دست چپ صحیح از انس چیه اون چیزی که روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم که انگشته به دست چپش بوده حالا بعدم علتش هم میگه لمتابعه ثابت لقتاده علیها بعد حرف دارقطنی رو میاره میگه انها المحفوظه دارقطنی هم همین حکم میده میگه روایت دست چپ محفوظه ثابت از رسول الله صلی الله علیه و از حدیث انس یعنی صحیح از روایت انس اینی که انگشتر به دست چپ بوده ترمزی اینجا مسائلی رو اینجا اشاره میکنه میگه هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا ترمزي تسعيفش ميكونه ولي دار قطني إن روايات را تصحیح ميكونه و داره هم معروفه به تخصصش در علات يابي وقوتش وزكاوتش در شناخت اون روایت ها خصوصا اون روایت که به نحوی ما درش تناقض و اعتراض میبینیم و قبلا اشاره شد در صحیح مسلم از ثابت از انس رضی الله عنه چی اومدی بود گفتیم انس بن مالک اشاره کردن به دست چپ به خنصر انگشت کوچک دست چپش اشاره کردن گفتن که چی دیدم رسول الله صلی الله علیه و انگشتر را در این دست پوشیده بودن انگشت کوچک دست چپ خنصر دست چپ با در همین آلبانی تاکید میکنه رو رو اینکه از انس این چنین وارد شده 104 حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم حديث البخاري بخاری مسلمه حدیث عبدالله بن عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم انگشتری را اول گرفتن از طلا و میپوشیدن اون انگشتر را در دست راستشون و همه هم اومدن <laughs> صحابه اقتدا به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و انگشتر را به دست راستشون از طلا گرفتن و پوشیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد که طلا حرام میشه انگشتر را دور میندازن انگشتری که از طلا بود و گفتن دیگر نمیپوشم و همه صحابه هم انگشتر رو دور انداختن دیگر نپوشیدن انگشتر طلا حالا اینجا این روایت برای اینه که رسول الله صلی الله علیه و در دست راست پوشیدن گفتیم ممانعتی نداره دست راست و دست چپ هر دوتا از رسول الله علیه و السلام ثابت ولی که پوشیدن انگشتر طلا که دیگه قبلا جایز بوده رسول الله صلی الله علیه و پوشیدن و بعد از اون دیگه بر امت حرام کردن پوشیدن طلا پوشیدن پارچه ابریشم بر مردان امت محمد صلی الله علیه وسلم حرامه نبوی بعد از اینکه این حدیث صحیح مسلم میاد میگه که اجمع المسلمون على ان السنه جعلوا خاتم الرجل في الخنصر اجماع بر اینکه مرد انگشتر رو در خنصر میپوشه انگشت کوچکش و اما المرأه فانها تتخذ خواتيم في اصابع زن اجازه داره در هر انگشتی انگشتر رو بپوشه ولی مرد انگشت کوچک چرا چون از باب تجمل زیبایی زن میتونه ولی مرد نه برای حاجته به خاطر همین میگه که اجماع بر اینکه مرد در انگشت کوچک بپوشه انگشتر را آلبانی رحمه الله بعد از اینکه این حدیث رو تخریج میکنه خصوصا این باب و اختلافی که هم نقل میشه از نووی بر اینکه دست راست اولویت داره یا دست چپ و اون اختلافی که از مذهب شافعیت و مالکیت نقل میکنه میگه این احادیث خلاصش و جنبندیش اینه که هر دوتا جایزه و دلیلی بر نسخ نیست نه دست چپ و نه دست راست و بعد اشاره میکنه به این احادیثی که بهش استناد میشه و ضعیفه از باب اینکه ما بدونیم در حاشیه کتاب مختصر شمایل بهش اشاره میکنه از جمله از اون احادیث یک حدیث اول کان يتختم في يمينه ثم حوله في يساره صحيح نیست این رسول الله صلی الله علیه و اول انگشتر رو به دست راست میپوشید بعد دست چپ که دلالت بر نسخ بعضی ها ازش گرفتن و گفتن این دلیل بر این میده که آخر امر رسول الله صلی الله علیه و در دست چپش بوده این اولیش صحیح نیست دوم كان يتختم في يمينه ويقول اليمين أحق بالزينة من الشمال اینم بازم صحیح نیست انگشتر رو به دست راستش بپوشید و میگفتن که این اولاتر به زیبایی از دست چپ که آلبانی این حدیث رو در ضعیف تخریج میکنه میاره و همچنین اون چیزی که از امونی عایشه نقل شده و قبض رسول الله صلی الله علیه و والخاتم فی یمینه آخر امر رسول الله صلی الله علیه و بوده که زمانی که قبض روح شدن در دست راستش بودن پس آخر امر رسول الله صلی الله علیه و چیه پوشیدن انگشتر به دست راست این احادیث حالا بعضی هاشون که دلالت میده بر اولویت در دست راست و بعضی اولویت به دست چپ همه اینها چیه ضعیفه هیچ دلیلی بر نسخ نداریم نه اینکه دست چپ نصب بکنه دست راست را و نه هم دست راست دست چپ را نصب بکنه همه این حدیث ضعفش هم شدیده سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمده و صلی الله محمد و آل محمد